Selam Alik, molim vas objasnite šta je zinalu, vjerovatno misli na zinaluk, npr. na primjer, voditi se ruku, valjda voditi se za ruku, pogled i tako dalje. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah. Vidovi bluda, znači mogu biti riječima, mogu biti očima, na kas, kasnije dijelom, znači sve su to vidovi teži od težijeg. Nas Allah subhanahu wa ta'la začuva onoga što Allah subhanahu wa ta'la prezire i što vodi u zabludu.